Trufeu eta txapel hainitz irabazi ditu Patriko Zafrenek bere ibilbidean. Amaturretan, titulu bat baino gehiago, baina bereziki munduko txapeldun izan zen buruzburuka mila behatzion talatonoita emezorzian. Ondutik, berezkoen mailan, bi aldiz buruzburukako txapeldun eta bi aldiz binakako txapeldun izan zen. Lehiak eta ondienak ere bere ganatu zituen, hiru aldiz superprestiz lehiak eta eta bost aldiz baionako masterza batzuen aipatzeko txapeldun handia, baina ere adiskide handia, tipi-tipitik bidarraiko Patrik Ibarrolaren zata. Lagun eh, handi bat galdu dugu, eta handik eh, partikulazki, eh, nahi bezala bat, bihotzez, eh, handi bat galdu dugu, artean aldugu. Po, izu tipitipitik laguna eh, pilota baina lagunagiren hola, bizi, bizi guzian, eta erteko pilotan aski dakit, eh, tituluak eh, memento dutan eh, ahorten ditugu, baina ene pensamenduak joain dira bere anaia emaztea eta amaindako, eta zinez memento txarrak, eta Patrik ene bihotzean ez dut, ez dut eta undanoko antiko. Filip Karikartek eh, pilota utzi zuenean, orduan Patriko Zafren goimailara teldua zen. Gibeleko pilotari trebea zela eta irabazten zakiena azpimarratu dauku. Lehenik eh, Patrik pilotari ongi bat izan da, ba, eh, eta bazakien irabazten, eta niretzat baizu partia jokatzen dira, baina jakitea irabazten hori da niretzat ongi baten marka erren ezakien gibeletik uh, eh, menturaz, oraiko bidoteleak ikusiz, eta jarek ordean oino taula ura guntxusen atxegitzen. Bazakien uh, eh, taulatzen, bere haintzineko laundaren dako hori argontona zen, trinket batian eh, pilota beti xuxen batzakien ibiltzen, eta horrean zinez, niretzat lehenbiziko gauza da Patrik eh, txapeldun handi bat. Bankara etxemplu bat izan da ere gazteagoen zat, zahar segiko koleen dakariak, Grazian Joan Torrenak, oartarazi daukun bezala. Haren edadurak ekarazten zuen, errespetuk. Berak, bezentzat zuen bezala. Hain istitulu ukanik goimailian amaturretat jauzi. Bikotia zabitu berekin bigazte, matien eta xabi. Baitzuen jarek amodioa pilotaren zat, pilotarien zat, eta pilotaren segidarentzat. Hain zuzen, 2008an Euskal Herriko eta Frantziako txapeldun izan ziren Patrik eta Xabi Alkazena. Xabik ogoi urte zituen orduan eta Patriken laguntza estimatzen zuela errantzaukun Euskal Herriko finaletik eh, landa. J'ai été très bien accompagné durant tout le championnat. Il m'a toujours très bien conseillé euh, et euh, il serrait le jeu, du coup il m'a donné des bonnes pelotes pour que, pour que je puisse euh, voilà, assez bien jouer. 2008an berezkoak utzi zituenean, omenaldi edera eskainia izan zitzaion baiguriko erriaren asapelketan, egun hartan Magali Zubiagak bertsoak kantatu zizkion, omenaldi edera mereximendu handia zuen Patriko Zafrenentzat. Kampoa guztanen da, bon, ene partaz biztan da, baina nire, biskabat Euskal Iratian izenean ere, zenta Patrik beti hori izan zira, partidak gal edo irabaz, beti hitz eh, goxo bat, guretzat, eta Euskal Iratziak ere bizi ahal izan dira zuri esker, beraz, eh, ara. Zilar finaren pare da pilotaria gorputz asan oeta zoardi begia xerka zen du lehalki plazan jokatzia, gure euskal egia gora laidatzia. Zeruko jeinko jauna, untazo goitzaite, Zahar eta ta segitugu ere emengo gazte horok arde zaien bide patrik dutela etxen plueder gaurta biare